بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارية فأما ثمود فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فَهُلِكُوا بريح ريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام هسوما فترى القوم فيها سرى كأنهم أجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بِالْخَاطِئَةِ فأسعوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما تَغَلَّمَا حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن وآية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فدكتا فدك فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تغردون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول أمر اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق نصابي فهو في عيشة رادية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني اسم لا يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زروها سبعون ذراء فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحد على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليل ما قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقبل علينا بعد الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقتنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العلي العظيم हाणे हीअ सूरत आहे हिन नालो आहे सूरत अल हाक अल हाक जेका बिल्कुलु सची थी गुज़रणी आहे सची थियणी आहे थियणी आहे बिल्कुलु पकी सची आहे हक़ आहे हक़ हक़ हक़ीक़त आहे हाणे सूरत आहे मखी आहे ऐं पंहिंजो हिन में ॿावंजाहु आयतूं आहिनि हीअ असां हींअर पढ़ी आहे पर ॾिसूं केसिताईं पहुचूं था हिन में माना कंदे हाणे हिन जो पहिरियों ई लफ़्ज़ु जेको आहे अल हा का जेका हक़ीक़त थियणी आहे यानी क़यामत जेका थियणी आहे हाणे क़यामत जे लिहाज़ खां टे शयूं आहिनि जेके बुनियादी आहिनि असांजे शरीयत मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु में जेके मतिलबु मञणु ईमान उन ते हुअणु जेको आहे सो लाज़मी आहे हिकिड़ो अलाह ताला तौहीद उन में कंहिं शई कोन्हे को शिरक कोन्हे उन में हिकिड़ा ई आहे जेका बि मतिलबु जेको हुन अलाह ताला जी ज़ात आहे ऐं सिफ़ात आहिनि उन लिहाज़ खां उनखे मञिणो आहे उनखां पोइ ॿियो ॿी ॻाल्हि जेका आहे सो अलाह ताला पैगम्बर मोकिले थो रसालत रसूल मोकिले थो ऐं मोहम्मद करी मुस्तफ़ा सलसम जेको आख़िरी नबी आहे हज़रत आदम अल पहिरियों नबी आहे आख़िरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु आलमा आहे हिन खां ॿाहिरि ॻाल्हि वञणी न आहे टी ॻाल्हि जेका आहे सा क़यामत थियणी आहे हिसाब किताबु थियणो आहे हाणे पोइ ॿियूं जेके ॻाल्हियूं असांजे जेके लिखियलु हूंदियूं आहिनि पंहिंजे आमंत बिल्ला हिकु मां उहो बेस्मा क़बर ज़मी हक़ामी इख़रारम लिसान इख़रारम बिल ऐं ॿियो जेको आमंत बिल्ला मलाइकत थी वतबी उसले आमंत बिल्ला हिन में मतिलबु त योमिल आख़िर बि अची वियो ऐं क़दुरु ऐं कुदरत मतिलबु जेको लिखियो आहे कलम में ख़ैर ऐं शर सभु अलाह ताला वठां मिन अल्लाह ताला हिनखे मञो वल बास बादल मौत आख़िर आख़िर उथणो आहे क़यामत ॾींहुं ऐं हुन खां पोइ हिसाबु किताबु जेको आहे थियणो आहे जेको आमंत बिला ख़ैरु शहर शहर जेको बहरहाल उहो हिकिड़ो फिलोसोफिकल एटीट्यूड आहे हुनखे अहिड़े नमूने सां मञिणो आहे जहिड़ो असांजे शरीयत में आहे मतिलबु त असांजे इमामनि जेको असांखे सेखारियो आहे सम्झायो आहे हुन खां ॿारु हुन में बि न वञिणो आहे पर हाणे बुनियादी टे ॻाल्हियूं त आख़िरत आहे हुन में हिसाब किताबु आहे त हाणे इहा ॻाल्हि हिन में अची थी वञे हाणे हिते असां ॾिसूं त हिन क़ुर शरीफ़ में हूअं त का विरले के सूरतूं आहिनि जिनम जे आख़िरत जो ज़िक्र न आहे पर तमामु घणियूं सूरतूं आहिनि जिन में किथे न किथे विच में शुरू में आख़िरि में आख़िरत जी ज़री ज़रूरु ॻाल्हि अचे थी हिसाब किताब जी ॻाल्हि अचे थी ऐं इन करे असां ॾिसूं त जेके सूरतूं आहिनि हिकु सौ चोॾहं सूरतूं आहिनि क़ुर शरीफ़ में सभई उनमें जा उणटीह ॼणियूं पंहिंजो उणिवीह उणिवीह ऐं चारि टेवीह टेवीह सूरतूं अहिड़ियूं आहिनि जिन में जे शुरू में या त लफ़्ज़ु अचे थो क़यामत जे मुतालिक़ कोन को त क़यामत थियणी आहे अची वई आहे पुछी वई आहे जल्दी आहे वेझी आहे तमामु हिसाबु किताबु वेझो आहे अहिड़े क़िस्म जा अचनि था लफ़्ज़ या उनजो नालो ई अहिड़ो आहे सूरतुनि जो जंहिं मज़ा आहे त हीअ क़यामत आहे हीअ क़यामत अचणी आहे हिन जी निशानियूं इहा आहिनि इहे आहिनि इहे आहिनि हाणे टेवीह सूरतूं अहिड़ियूं आहिनि हाणे आऊं उनजो ॿुधायां तव्हांखे पहिरीं त मतिलबु उहे ॾिसूं कहिड़ियूं टेवीह सूरतूं आहिनि हाणे पहिरीं त हिकिड़ी अल आराफ़ जेका आहे सतो नंबर सूरत हुन में आराफ़ जी ॻाल्हि ई विच में अचे थी त हुते बीठा आहिनि जेके अञा जनत में न विया आहिनि दोज़ख न विया आहिनि होॾा माण्हू ॾिस अचनि पिया होॾा वञनि पिया हिकिड़ा दोज़ख में पिया वञनि हिकिड़ा जनत में पिया वञनि उहो माण्हू वेठो ॾिसे सॼो लका जेको आहे सूरत आराफ़ आराफ़ जी माना ई आहे उहा जॻह जिते पंहिंजो हितां ई वेही उहो माण्हू ॾिसंदो जेको क़यामत में कहिड़े पासे माण्हूं था वञनि पिया पोइ पाण उमेदु कंदो हूंदो उहो माण्हू त आऊं जिनत में वेंदुसि मतिलबु त अहिड़े क़िस्म जी ॻाल्हि आहे सूरत नालो ई नालो ई सूरत जो अराफ़ु आहे उनखां पोइ सूरत जेका आहे उन मंझि मतिलबु जेके ॿियूं ॻाल्हियूं शुरू में अचनि थियूं आख़िर मंझि हुनजो नालो आहे ज़ुमुर ज़ुमुर जी माना आहे त ज़ुमर ज़ुखरुफ आहे असांजे चयो मां तव्हां सम्झि में अञा अचे कोन्ह थी पर बहरहाल अलहमिला कान का सम्झि में ईंदी हूंदी त ज़ुमिर ज़ुख़रफ सुमरा छा आहे त माना हिकिड़ी हिकिड़ा हिकिड़ा टोला आहिनि जेके जनत में वञनि पिया हिकिड़ा टोला आहिनि जेके जान में वञनि पिया आख़िर में सूरत जे इहा ॻाल्हि अलाह ताला हुन में ॿुधाई आहे सूरत ज़ुमुर उणेतालीह नंबर सूरत हुन खां पोइ पंहिंजो पंजेतालीह नंबर सूरत आहे उनजो नालो चोएतालीह नंबर सूरत आहे उनजो नालो आहे दुखान दुखान दुखान माना उहो क़यामत जो जेको दूहो उनखां अॻु में जेको आख़िर ख़तमु थींदो मतिलबु मुल्क़ दुनिया ख़तमु थींदी हिकिड़ो दुहूं छांइजी वेंदो हुओ अहिड़े क़िस्म जो उन में सूरत दुखान में उहो ज़िक्र आहे हुनजो क़यामत जो ज़ाहिर आहे ज़िक्र बि ईंदो ऐं उनखां पोइ सूरत झासिया आहे जासिया पंजेतालीहो नंबर जंहिंजो मतिलबु आहे त गोॾनि भर उथी उथंदा माण्हू जॾहिं ख़बरुनि वञा पंहिंजो उथंदा त उथी कोन सघंदा चङी तरह पोइ मतिलबु गोॾनि भर उथंदा झासीअ जी माना आहे गोॾा गोॾनि भर उथणु त इहो इहो थींदो उन सूरत जो नालो ई आहे जासिया ऐं उनखां पोइ सूरत जेका आहे थूर आहे सूरत उन मंझि अचे अचे थो त भई फलाणी फलाणी शयुनि जो कसम आहे त इहो वाक क़यामत जी का सां अचणी आहे ऐं इहो जो का सो वाक़ आहे मतिलबु इहो थियणो आहे बतूर किताब मस्तूर जेको छा ऐं उनखां पोइ जेको आहे सो सूरत कमर थी अचे ऐं जेकॾहिं ॾिसजे त सूरत कमर मंझि आहे पंहिंजो त साद त शखल कमर हुन में इहो ज़िक्र थो अचे हुन खां पोइ वाक़िया सूरत अचे थी वाकिया छावंजाहु नंबर सूरत हे वाक़ लेस काज़वतनि ख़ाफ़तु वाफ़ियतनि इहो जेको थियणो आहे ॾींहुं क़यामत जो मतिलबु त उहो थियणो आहे सचो आहे ऐं बिल्कुलु थींदो ऐं उन ॾींहुं हिकिड़ा हेठि थींदा हिकिड़ा मथे थींदा हिकिड़ा ज़लील थींदा हिकिड़ा ख्वार थींदा हिकिड़ा चङा थींदा हिकिड़ा मथां आला शान वारा थींदा अहिड़ी क़िस्म जी ॻाल्हि हिन सॼी सूरत में इहो ई ॻाल्हि आहे छो त रहमान में ज़िक्र आहे आख़िर ताईं हुनजो पंहिंजो जहनत ऐं जहनम जो सभिनी सॼो ज़िक्र आहे हिन दुनिया जो ज़िक्र आहे बरहाल हुन खां पोइ सूरत तवाबनि आहे उणहत घणी सूरत तगा बिन पंजेतालीह नंबर वारा घणी नंबर आहे ऐं उनमें सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर हूंदी नंबर सिक्सटी फोर आहे हा उहो बि कवाबनि जो मतिलबु त हिते बि झगड़ा लॻा पिया आहिनि दुनिया में माइटनि जा मिटनि जा पीउ पुट जा मज़ाल मुड़ुस जा ई उहे मतिलबु फैमिली मंझि सभु झगड़ा लॻा पिया आहिनि त क़यामत में बि आख़िर में जेको उते झगड़ो हिक ॿिए खे सुञाणंदा कोन हीअ ॻाल्हि कोन्ह थींदी उहा ॻाल्हि आहे ऐं हुन खां पोइ सूरत महार ज आहे सतरि सतरि नंबर जेका सूरत आहे हुन मंझि इहो ज़िक्र आहे पंहिंजो मथे वञण जो ऐं हीअ जेका सूरत अलहाक अलहाक जेका आहे सा उहा अची वई इन मंझि जंहिंजो नालो ई आहे अल हाक जेका सच थियण वारी आहे उन खां पोइ क़यामत नालो ई सूरत जो आहे पंजहतरि नंबर सूरत जेका आहे क़यामत हुनजो नालो ई आहे क़यामत हुन खां पोइ मुर्सलात आहे सूरत उहे बि जेके हवाऊं आहिनि इहे आहिनि उहे आहिनि जेको मतिलबु त पोइ क़यामत जो ज़िक्र अचे त हुन खां पोइ नब जेको आहे अम अमय तसालून अन नबैल अज़ीम उहा नब उहा आहे जेका अज़ीम जेको आहे क़यामत वारी ख़बर हुनजे मुतलिक़ पुछंदा तोखां ऐं सूरत नाज़ियात जेका आहे हुन में अलाह ताला जो ज़िक्र कयो आहे पंहिंजो क़यामत शुरू में मतिलबु तखवीर जेका आहे एकासी नंबर ऐं फ़तार जेका आहे ॿियासी नंबर ऐं इंशिकाक़ जेका आहे चौरासी नंबर त हिन सभिनी में जेके हालतूं उन वक़्तु थींदियूं जीअं दुखान वारी त हिते कमर टुटी पवंदो ईअं थींदो इनशिकाकु थींदो आसमान पाटंदो हीअं थींदो इहे सभई हिन में ॻाल्हियूं अची वियूं हुन खां पोइ सूरत गाशी आहे जेका छांइजी वेंदी मतिलबु क़यामत वारी गाशिया अठासी नंबर आहे हुन खां पोइ सूरत ज़लज़ाल आहे हिदाुलताल हा वखरतिल आहे हिन खां पोइ सूरत कारे आहे पंहिंजो हिकु सौ हिकु नंबर सूरत अलकारलखार वमा मल मलखार्य हाणे हिन खां पोइ मतिलबु त सूरत नहल जेका हुई सोरहों नंबर हुन में अचे थो लफ़्ज़ त अता अमरु अल अलाह जो अमर अची वियो आहे अमर मां हुकुम क़ुर ऐं नबी पाक वग़ैरह जो पर क़यामत जो अमर वेझो अची वियो आहे फलाह तस्ता ज़िलू पोइ तकड़ि न करियो त कयामत कॾहिं थी अचे छो थी अचे असांखे मोकिल कॾहिं थो मोकिली सुलपाक साहिब मूंखे अख़्तियार कोन्हे जो आउं मोकिलियां अलांकी ख़बर आहे कॾहिं ईंदी पर ईंदी ज़रूरु अची वई अथव बसि पाण संभाले पीअ जो हुन खां सूरत अंबिया वलम जेका आहे उनजो ज़िक्रु हिसाब माण्हुनि जो वेझो थी वियो आहे सूरत अंबिया एकवीह नंबर सूरत आहे ऐं हिन खां पोइ सूरत हज जेका ॿावीह नंबर उहो ज़क साहत वारो ज़िलज़िलो साहत बि लफ़्ज़ु अची वियो उहो ज़िलज़िले वारो मतिलबु ज़िलज़िलो हीअ दुनिया वारो न हू जेको आख़िरी जेको ज़िलज़िलो थींदो जंहिंमें सॼी दुनिया फटिजी ख़तमु थी वेंदी हली उहो ज़िलज़िलो तमामु वॾो थींदो उनजी ॻाल्हि हिते बि आहे हिन सूरत हज में बि आहे ऐं उनखां पोइ कमर सूरत जेका पंहिंजो चोवंजाह ई नंबर सूरत हुन में एक तरफ़ एक वन शकल कमर सात वेझी अची वई आहे ऐं सात माना उहा घड़ी हिकु आख़िरी घड़ी थींदी हिन दुनिया जी हुन खां पोइ वरी बास बादल मौत हुन खां पोइ साबु हुन खां पोइ उथाणे इहे सभई ॻाल्हियूं हाणे इहे किस्म क़िस्म जूं इहे चोवीह आयतूं चोवीह सूरतूं या वधीक इहे थी वियूं हलियूं जनमल क़यामत जो ज़िक्र आहे अहिड़े नमूने सां सुहिणे नमूने सां पर हाणे हीअ हिकिड़ी उन्हनि वञा सूरत आहे अल हाक अलहक यानी हक़ु आहे जेको सच आहे हाणे हक़ जो लफ़्ज़ पाण चवंदा आहियूं हक़ु त आहे अलाह ताला हक़ु आहे ख़ुदि ऐं ॿियो बातिल आहे उनजो उबतरु जेको बातिल आहे उहा बि सही पंहिंजी माना आहे ॿी माना आहे असां चवंदा आहियूं सिंधी में त यार बि हक़ऊं बि रखी नाहकऊं बि रखी यानी मूं ते जेकॾहिं का ॻाल्हि हक़ु थी वई हुजे जो मूंखे पनिशमेंट मिले त उन ते अख़िताबु मूंखे रखिजां पनाह में पंहिंजे ऐं जेकॾहिं नाहक मूं ते को ज़ुल्म थींदो हुजे ऐं आऊं उनजो नसंद मतिलबु लाइक़ु न हुजां उनजे डिज़र्व न कंदो हुजां तंहिं तंहिं वक़्तु बि मूंखे तूं पनाह में पंहिंजे रखिजांइ ॿिन्ही सूरतुनि में सिंध जो माण्हू हुनखे पंहिंजे सुगड़नि या ॻाल्हि सम्झाए छॾी आहे शाइरनि पंहिंजे यारब हक़ाऊं बि रखिजांइ ना हक़ाऊं बि रखिजांइ मां बि मां मल्हाक छा ख़बर कहिड़ी शइ आहे जो हक़ हक़ु हक़ीक़त जी मूं ॻाल्हि पई कई पोइ हक़ीक़त जी माना इहा बि थी हक़ऊऊं बि रख ना हक़ बि रख पर हिते हक़ु जेको आहे सो माना काफ़रनि ते हक़ु थी चुको क़यामत में अज़ाबु जेको आहे सो उहो इन माना में हिते इहा थी माना अल हा हाक़त ऐं सची बि आहे मतिलबु त हिकिड़े पासे मोमिन जेके आहिनि उन्हनि ते बि हक़ु थी वेंदो जो जनत में वञनि हुन काफ़रनि ते बि हक़ु थी वेंदो जो दोज़ में वञनि इन जी माना इहा आहे अल हाकु मल हा कमल हा ए नबी पाक सलासम ऐं ए मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सलासम तव्हांखे कहिड़ी ख़बर आहे त अल हाक छा आहे उहा कहिड़ी ॻाल्हि आहे हाणे अलाह ताला हाणे ॿुधाए थो त हिन खां हिकिड़ो त जेको जंहिं ते हक़ु थी वेंदो असां उनखे हिते बि अज़ाब ॾियूं था हिन धरती ते हाणे छह क़िस्म जा मतिलबु त मुख़्तलिफ़ ज़माना आहिनि मुख़्तलिफ़ उमतूं आहिनि जेके थी वियूं हुननि ते अलाह ताला हिते धरती ते बि अज़ाब मोकिलियो उन्हनि जो पहिरीं ज़िक्र आहे पोइ वरी जेको अज़ाब आख़िरत में उनजो ज़िक्र आहे पोइ जेको मुतखिया आहिनि उन्हनि जो ज़िक्र आहे त हाणे हिते अचे थो पहिरीं त हिते छह छह जेके वाक क़ौमूं असांखां अॻु में गुज़री चुकियूं उन्हनि ते कहिड़ा कहिड़ा आया अज़ाब आया उन पहिरीं फरमाईंद कज़बत समूद व आदन बिलकार आद ऐं समूद समूद पहिरीं लफ़्ज़ इस्तेमालु थियो पोइ आदि थियो हालांकि क्रोनोलॉजिकल ऑडर में पहिरीं आदि आहे पोइ समूद आहे पोइ अलाह ताला किथे हू थो पहिरीं करे उते हू थो करे सूरत आराफ़ में आहे पंहिंजो पाद पहिरीं आहे समूद पोइ आहे बहरहाल समूद यानी वधीक असांजे वेझो ज़माने में समूद थियो उन खां अॻु में आदि थियो पोइ समूद ऐं आदि खे अलाह ताला बिल कार कार्य असां पंहिंजो ख़तमु कयो या मतिलबु बर्बादु कयो या तबाह कयो छो छो जो कज़वत समूद समूद जेको आहे कूड़ो कयो पंहिंजे क़ौम खे पंहिंजे रसूलनि खे ऐं आद कूड़ो कयो रसूलनि खे बिल कार्य उन मां माना ॿ थियूं कारिया जूं त हिकिड़ो त मतिलबु त कार्या बि जेको आहे सो क़यामत जो आहे क़यामत जे लाइ ज़िला मुत अलकार मलकार उहो मां अदराक मल कार जेका हिकु सौ हिकु नंबर आहे सूरत आहे उन जो नालो आहे कार्य कार्या माना करा ठोकणु धक हणणु हिन ज़ोर सां अहिड़ी का शइ आहे जेका कार आहे माना क़यामत वारी ॻाल्हि खे हिननि कूड़ो थिए कयो त हूअ क़यामत थींदी त पर उहा जेका समूद ऐं क़ौम आदि जेके ॿिन्ही क़ौमनि कूड़ो कयो उन्हनि खे फ अम स पोइ समूद जी ॻाल्हि ईअं आहे पोइ हलाक कयो कया विया उहे पैसो स्ट्रक्चर ओलकू बि ताग़ीअ ताग़ीअ जे करे हुननि खे हलाक कयो वियो यानी हुन तगा कई बग़ावत कई रसूल जेको बि हुयो उन ज़माने जो हूद अल आदि जो हुयो ऐं साल अलाम समूद जो हुयो त समूद ऐं आदि जो ज़िक्र थो त उन्हनि जेको आहे पंहिंजे तगाह सां पंहिंजे पंहिंजे बग़ावत सां डिसोबीडियंस सां जेको आहे सो उहो हलाक थिया मतिलबु उन जे करे हलाक कयो इहो सबबु थियो पर इन ई तागीअ जी माना असां असांजे साईं ॿियनि वारे साहब ऐं ॿियनि माण्हू इहा बि कई आहे त ताग़ीअ जी माना हिते ज़लज़िलो आहे छो जो अॻिते जेको लफ़्ज़ु अचे थो आद आदि आदिन लिखू पोइ हुनखे हलाक कयो बि रीहिन सर सर इन आ थी अथनि हुनखे हवा हुई जेका थधी ऐं तिखी हवा उन सां हलाकु कयो वियो त इन करे ॿिन्ही ॻाल्हियुनि खे मिलाइण जे लाइ त हू जेके ज़लज़ले सां बर्बादु थिया तबाह थिया ऐं हीअ जेके आहिनि से तिखी हवा या हींअर हवाऊं अचनि थियूं साइक्लोन जी ॻाल्हियूं तव्हां ॿुधो पिया पंहिंजो टॉर्नेडो जी ॻाल्हियूं ॿुधो पिया पंहिंजो सुनामी जूं ॻाल्हियूं ॿुधो पिया त हाणे अहिड़े क़िस्म जा अज़ाब जेके आहिनि से अॻु में बि ईंदा रहिया त हाणे असां अखियुनि सां ॾिसूं पिया हाणे वॾा थी वियासीं हलिया एतिरा त कॾहिं सुनामी जो नालो कोन्ह ॿुधोसीं हाणे अनटिल रीसेंटली पंहिंजो सुनामी भला सुनामी छा आहे जे सुनामी अहिड़ी आहे जो मूंसां अहिड़ो तूफ़ान थो अचे जो खणी थो वञे घरनि खे पंहिंजे वॾा वॾा ॿेड़ा उन्हनि खे पंहिंजी उछले उछलछल जो कख पन थी विया त अहिड़े क़िस्म जी हवा जेका त पहिरीं आहियूं मतिलबु टॉर्नेडो आहे अलॻि छा नाला आहिनि उहे सभई आया सखर हाल हिम लयाल वसमानियत अयाम उहे जेके आहिनि से हलाया हलायां अलाह ताला इन आद जे क़ौम ते घणा सत सत रातियूं ऐं अठ ॾींहं यानी ॾींहं खां शुरू थियो पोइ मतिलबु त राति आई पोइ ॾींहुं आयो वरी राति आई पोइ ॾींहुं आयो वरी राति आई अहिड़े क़िस्म सां आख़िरी राति जेका हुन ताईं ख़तमु थियो सत रातियूं अठ ॾींहं अठ राति अठ ॾींहं ऐं सत रातियूं यानी सम्झो उहो हुसूमन पियो हलियो कंटिन्यूअसली यानी लॻातार पई हली ॻाल्हि लॻातार उहो तूफ़ान लॻो पियो सत अठ ॾींहं ऐं सत रातियूं जे तूफ़ान लॻे अहिड़े तूं हुन ॾिसी जेकॾहिं यानी हाणे पाण ॾिसूं था न पंहिंजे टीवीअ ते लॻा पिया आहिनि वरी ॾिसूं था माण्हू ॼणी पिया आहिनि थुलनि खिजनि जा खुज खिजनि जा बुंड जेके आहिनि पिया आहिनि पंहिंजो छा चवां इहे पिया आहिनि बसि लाश मतिलबु माण्हुनि जा अहिड़े नमूने सां पिया हुआ पोइ वरी ज़ाहिर आहे गिजूं ईंदियूं की पखी ईंदा की जानवर ईंदा जेके खाई वेंदा हलिया हुनखे जेके बचा हूंदा जानवर जानवर बि ख़ुदि मरी विया हूंदा घणेई बहरहाल पोइ माण्हू खे जेके माण्हू जेके आदि जी क़ौम हुई से वॾा डिघा हुआ उन वक़्तु मतिलबु त हाणे असांजी जेके रिवायतूं आहिनि हुन में आहे त हेतिरा फुट हो हेतिरा फुट हो हाणे असांजे ज़माने में वॾे में वॾो अठनि फुटनि जो माण्हू साढनि सतनि जो सतनि जो फुटनि जो थियनि थियनि था माण्हू पर हुते चवंदा ॿारहनि फुटनि जा हुआ या अञा के वधीक जा केतिरा हाणे हींअर असीं ॾिसूं था हिते आयलैंडर्स जेके आहिनि असां न्यूज़ीलैंड में वॾा मिलंदा थुल्हा मतारा हीउ पंहिंजो ऐं डिघा त अहिड़े क़िस्म जूं मतिलबु त उन ज़माने में बि क़ौमूं हुयूं जेके ॿिन्हनि डिघियूं हुयूं जो अलाह ताला कुरांसी में ॿिए हंधि फरमायो त अहिड़ो असां खलक ई कोन अहिड़ा डिघा हुआ एॾा वॾा हुआ थुला हुआ ताक़त वारा संगारा बहरहाल इहो उहे ईअं जीअं खजी जा वण किरी किरी पए थोरो ऐं पंहिंजो पियो हुजे डिघो थियो तीअं सुता पिया मतिलबु त मरी विया माण्हू जेके फल तरा लहम लह पोइ अलाह ताला चए थो त उन वञा को ॾिठो जेको को बाक़ी बचो हुजे को आयो पोइ मरियम में अलाह ताला फरमायो त का भुणक ॿुधो था उन्हनि जी जेके वयूं हलियूं क़ौमूं यानी असां ॾिसूं था न हाणे हलूं था भई हलो हलूं मोहन जे दड़े था ॾिसी अचूं मोहन जे दड़े में का भुणक ॿुधो था हुननि माण्हुनि जी जेके हेठि मरी विया हलिया क्लाश थी वियो बस्ती ख़तमु थी वई हली हिते को हाणे रहनि था आर के हाजी वारा बंगलो ठाहियूं पोइ असां आऊं बि वञी हिते रहियोसि हिकिड़ी राति हिकिड़ो महिमान आया हुनखे वठी वियोसि डॉक्टर बलोच साहिब मूंखे मोकिलियोसीं वञी हिते ॾेखारे अचे हिननि खे मोहन जो दड़ो दरोड़ो त मोहन जो दड़ो दरवाज़ी ॾिसी छा कंदसि ईरानी हुआ बहरहाल पोइ हुनखे ॾेखारियोसीं त मतिलबु हाणे हिते केरु थो अचे सिर्फ़ु माण्हू था अचनि जेके घुमणु फिरणु ॾिसणु वासणु पर हुनखे इबरत हासिलु थिए थी नथी थिए अलाह ताला खे ख़बर आहे बहरहाल वजा वमन क़बल हू वल मोतिफ़ाक़ मोतिफ़ बिल बरहाल ऐं खां पोइ फिरोन आयो मतिलबु त हीअ भई सभु सभई पुराणियूं आदि ऐं समूद जी क़ौम खां पोइ कंहिं ज़माने में जा फिरोन फिरोन आयो वमन क़बल क़बलू उनखां अॻु में मोतिफ़क़ात मोतिफ़क़ात उहे ॻोठ हुआ जेके ऊंधा थियल थिया ऊंधा थियल ॻोठ कहिड़ा हुआ ऐं घुमोर वारा हज़रत लूत अलाम जा यानी लूत अल जेको आहे हज़रत इब्राहिम अल जो भाइटियो आहे पोइ हज़रत इब्राहिम जेको आहे सो हिते किनान में हिते हिते रहियो जिते बीरोशलम वग़ैरह ई वेझो हिते किथे रहियो जेको हींअर आहे शहर जंहिंखे था चवनि ख़लील छा उते उते रहियो ऐं हज़रत लूत अल वरी ॿिए इलाइक़े में अलाह ताला उते हुनखे मोकिलियो सिधो में घोमोर जे हिननि खे तूं ॿुधाए त हीअ सेक्शुअल परवर्शन मज मुबतला न थियनि इहे ॿियूं ॻाल्हियूं जेके आहिनि पर उहे बदमाश माण्हू आहे तमामु सख़्तु क़िस्म जा मुंहिंजो उहो ॻाल्हि न मञूं पैगम्बर सलम जी पंहिंजे हज़रत लूतलाम जी पोइ हुन मुल्क़ ईअं तबाह थिया सिधो में घुमोर जेको आहे सो इहो तबाहु थियो लूत इस्लाम जी क़ौम क़ौम हुन जी क़ौम कोन्हे हू उते वियो हुओ अलाह ताला मोकिलियो हुनखे पोइ हू छा चइबो टिपी जेके ईंदा आहिनि पंहिंजा हज़रत इब्राहिम जे जो माइटु हो फ मारा लाला ताल फरमाए थो भले मोति बिल हुननि जे ख़तानि जे करे जेके इहे ॻोठ सिधो ऐं गुमोर जा तबाह थिया हींअर हीउ मुल्क़ मां हाणे तबाह अलाह ताला इन करे कंदो जो हिते पंहिंजो सेक्शुअल परवर्शन जेका सो वधी वई आहे उबता उबिता सुबता जेके कम हिननि जा आहिनि ऐं कानून पास था कनि त शादियूं मर्द मर्द सां कनि औरतूं औरतुनि सां कनि हीअ कनि हू कनि ऐं माण्हू हिकिड़ो चर्च वारो हुजे उहो मजबूर हुजे त हिननि जो निकाह पढ़ाए वेहण सां कीअं न कुते ऐं ॿिले सां माण्हू जी शादी कराइबी या मर्द मर्द जी शादी कराइबी या पंहिंजो औरत औरत जी शादी कराइबी हाणे हिनखे विधो त अलाह ताला जो अज़ाब पोइ इन करे अचे थो फ़ाख़ज़ हुम अख़ज़ तर रा बि रसूल रब हिम पंहिंजे रब पंहिंजे रब जे रसूल जी नाफ़रमानी कयूं फ़ाख़ज़ हुम अक्ष तर रा बिह पोइ वरिताईं हुननि खे वठणु ॾाढो सख़्तु जीअं असां सिंधी में बहारीअ में वीचारा चवंदा आहिनि माण्हू त वठु पवई का वठु पवई माना अलाह ताला को तोखे वठे को पकिड़े को गिरफ़्तार करे को तोखे अरेस्ट करे अलाह ताला कंहिं नमूने सां तोखे रोके तब चिदा अबील तब अलाह ताला हथ टोड़े लबी अबी लाभ जा हाणे हीअ जेके माण्हू हींअर ज़ुल्म धरती ते पिया कनि अलाह ताला उन्हनि जा हथ टोड़े उन्हनि जा हथ रोके फारसी में वारा चवंदा आहिनि दस्त दस्त दस्तकू था हुकुन जा हथ नंढा कर सोढ़ा कर मतिलबु त विकिरा वॾा थी विया अथनि हथ जो जंहिं तंहिं खे मारी नथा वठनि हिन जा हथ जेके आहिनि टोड़ हथ जेके आहिनि बर्बादु हिन जा त अहिड़े नमूने सां अख़ज़ हुम अख़ज़ तर राह बि अलाह ताला हुननि खे पकड़ कई अहिड़ी सख़्तु पकड़ वठ कई अहिड़ी वॾी वठ अहिड़ी हिकु नमूने जी इना लमा माउ हमल नाकुम फलफिल जारी हाणे हज़रत मूसा आल इस्लाम हज़रत नूह आल इस्लाम जे ॿेड़ी जेका हुई जारी आहे जा हिकु जारी माना वहंदड़ वाकिर वाकिरे में जेका हली पए नालो कोन हज़रत नूह आल इस्लाम जो जीअं हुते लूत अल नालो न आहे हमल नाकुम फिल जारी असां हुनखे ॿेड़ीअ खे हलायोसीं पंहिंजे हुन मंझि हाणे हिते लीन जाहहुम तज़किरातुनि वत हा उज़न वाह इहा ॿेड़ी छो इहो हलाए त जीअं तव्हांजे लाइ हिकिड़ो निशानी थिए तव्हांजे लाइ ज़िक्र थिए तव्हांजे लाइ नसीहत थिए तज़किरात थिए वत हा उज़न वाह इहा ऐं उनखे ॿुधी ऐं कन में माण्हू साढीनि ॻाल्हि खे रखनि त कहिड़े नमूने जी ॻाल्हि थी वई हली हाणे त असीं वक़फ़ो कयूं था इनशा उलामीन पोइ पढ़ंदासूं हिते इहे ॿारहं आयतूं असां पूरियूं कयूं आहिनि अलाह वाफ़िरना वरहमना वरज़ुकना वाफ़ज़ना वहदना अला सरात मुस्तक़ीम सरात लज़ीन अनाम तलम ग़ैर मखदूब आमीन